Jon Kasenaf, egunon. Egunon. Euskal Tzendiako kide oso gizera hautatua izan zira. E, sorpresa bat, e, eh, oratua zira, e, eh, kargo hortaz, o kargo horren hartzeaz? Hore handia da, eh, zer nahi eta eh, oartzen zira, eta sartzen zirela, zenta, eskortzen batu, e, eta oai berrikitan eginak, eta eun urte, Eta preseski eh, errandautaten ez, eta eungarren eta eskual zain eh, osoa, izan naiz izbeaz eh, ikusten duzu, eh? bada soka luze bat, eta soka hortan, eta lekuko hartzaile zira, eta fitesko ere lekuko emaile. Eletara zira, eletara euskal osoak izan dira, bai ez, dikuste? Eh, ez dut uste heletan eta eskualzain osorik izan denik, badira eh, eskualzain urgazleak eta badira eskualzain horrezkoak ere heletan. Justuki horrezko urgazle oso eh, eta baita ere erretreta hartu dutenak e, emerituak. Nola egiten da banaketa hori, zer erran nahi du bakotxak? Urgazlea da, eta ni izaniz, eta goi bat urtez, eta urgazle, beraz, e, eta laguntzaile bat, beraz, e, laguntza ekartzen duena, bere sailian, adibidez, eta ara, hori alde batetik, Horezkoak dira eta irurgoi uh, eh, ama bost urtetik goiti izendatzen dira, gutxi gora behera, eh? eta horezkoak, eh, eta horiek dira preski eskualzain oso izendatuak ez direnak, baina obra bat eta egindutenak eta mm, eskual munduan, eta beraz eien horatzeko eta eskertzeko orezko izendatzen dira, eta gero badira eh, gero eskualzain osoak, e, mementuan uste dut oita lau eh, badirela. Oie dira xefak, pixkat? txefa, ene duriko ez da, <laughs> ez da espiritu hortan neogari, baina eta nahi baduzu, irurgoita ama bosturte horiek pasatu eta, beraz eskualzain osoak emerito bilakatzen dira. Beraz, emerito bilakatu da binato jartzabal, euskaltzaina, eta zuk bere ordezko hartuko duzu, e, eh, izendatu izan zera norenganik? Hori eskualz, eskualzainek eta bozkatu dute, hori lehenik eta bifasetan pasatzen da hori. Eh? Le, lehenik eta talde batek, eskualzain talde batek proposatzen du eh, zure izendapena, eta gero ondoko e, bilkuran, beraz eskualzain osoek, bozkatzen dute, eta mm, gehiengoa eh, lortzen barin baduzu, biltzen barin baduzu, eta sartzen zire eskualzain oso. Erra nahi duzuk merituak indituzula, bat zuren ustez, argiki? Hori, ez dut nik erraiten ahal. <laughs> e, Euskal Tzendia, beraz, Euskararen akademia da, hizkuntza akademia badira herrialde e, guzietan, Euskaltzen diren kasuen arranduzu egun urtetik gorakoa dela, akademia. Eh, zer da bere gaur egun bere egitekoa, bere funtzio nagusia? Nik egin gehien bat eta bairen, bon, ikusiko dut ere eta heldu diren urteetan eta mentura zamar urtean burian beste erantzun bat eh, eta eginen dautzu eta hainan eh, eta mementoan eneiduriko hor aditu batzu biltzen dira, eta e, proposamenak egiten dituzte, eta prezeski e, hizkuntzaren eskoararen eskoraren, eta mm, bilakaerari buruz. Mm. E, e, eta mm, badira sail bereziak ba, bada alde batetik eta onomastika, e, aldetik bada beste alderdi bat ere funtsezkoa dena gramatika, eta berrikitan gramatika bat atera du eskualzaindiak, gero bestalde bada ere iztegia, eta olako, olako um, badira beste batzu, ere? Eta ba, badira egiteko funtzio batzu, ora izkuntzari begira. Eta um, eskualzaindiak, uh, e, eta jaren baitan talde bakotsak, zenta badira talde desberdinak, ere? Eta proposamenak egiten ditu nik ez dut uh, uste gure gure kasuan hasteko eh, eskualza india eh, naiz arauak proposatzen dituen hizkuntzari buruz ez dut eh, uste eta funtzio preskriptibo bat baduenik eta nik ez dut neorik usten hemen erraiteko zu ongi mintzatzen zira eta zu ez eta behar zinuke horrela, mintzatu edo horrela idatzi. Ongi gulertzen badut, arau emailea izan behar da euskaltzen dia, baina ez arau bete arazlea? Ba, nik ala ikusten dut, gero beste nojo baita txemanen duzu behar bada, beste ikus molde batekin, eh, ez dakit hori eh, nik asteko, ala eh, bon, irakasle izan naiz eta e, ene bizi parte handienean, eta eta ordian nik ala ikusten ditut gauzak ez dira ez dira eta gauzak preskribitzen bakarrik, baina aulkuak emaiten dira eta emaiten dira ere eta dienden eskuetarat e, eta emaiten dira eta tresnak e, erakusteko gutxi gora behera e, zer egiten alden eta norat jo egiten alden. Norabideak zein diren eta eskuararen eta hizkuntzaren geroari begira. Alere, akademia, Hizkuntza akademiei, edo nolakoa dinela ere, onartze zaie alako sinezgarritasun bat arauak ematerako orduan. Raimaita, hau hola da, zeren eta Euskal Tzindiak hola dela erabaki duelako, edo Frantses Akademiak deliberatu duelako, hola izan behar duela. Bai, ordean, be, espero dut, eh? eta sinesten <laughs> dut, jende seriosak <laughs> direla edo girela, eh? dudai gabe, eta ez bakarrik eta eskortzen jan, baina eskortzen jaren inguruan, eta unibertsitatean, eta jenabeita eta eta inguruan ari diren eta profesional eta eta, eta jendeak e, sediosak dira, adituak dira, pentsaketa dira eta egiten dituztelarik proposamenak, proposamen horiek eta pentsatuak dira eta e, e eta oinarrituak zerbaitetan. Eungarren euskal zain osoa izanen zira, zu, horrek badu gibelera zu eginez, alako pisu bat, historiaren pizu bat, eh, badu olako eh, responsabilitate berezi bat? Ba, e, e, garrena, edo, edo entzinekoa, edo ondokoa, eta ez da, hortan gauza da, eta e, egia da biziki umila izan behar dela. Eta ikusten duzu, eta zubano lehenago jende asko jende frango haizan direla lanean, bakotxa importanteak, eta zerbait ekarri du, e, eta, e, eta bizan dena, norberak, eta behar du uh, zerbait ekarri, eta nundik eta zer ekartzen alduen, eta hortan da, eta ene duriko, eta gakoa, eta pundu menturaz interesgarriena. Eta zuk zer ekarri zenuk euskaltzen diara? Badakigu literaturako irakaste zarela, beraz, hor bada pista bat. Eta bai, eta eh, irakasle gisa unibertsitatean, eta preseski hortan ari zanan eta mm, irakasle gaien formatzen, eta literatura eh, eta e, lantzen. Eta literatur kritikan nahi baduzu ari zanan iz, zentzu oberenean, eh, biztan dena, eran nahi baita literatura aztertzen, eta mm, beraz eh, hori pentsatzen dut, eta ez dut oraindik eta denborarikukan, eta eskualzain, eh, eskualzainekin eh, eta horren eta mm, eta aipatzeko, baina pentsatzen dut, eta e, susen ez dakit, susen zer igurikatzen duten eneganik ere, baina pentsatzen dut, eta obai arte E, egin dutana kondutan hartu dutela eta ene e, era, eta ekarra azteko edo erakartzeko eta mementuan. Galdera sozio bat egin ditut, euskal literatura, literaturaren aztertzaile ikerlari batek, zer ekartzen dio hizkuntzari Be, bai, kasu hortan literatura eta aztertzen duzularik gehien bat hizkuntza literarioari buruz aizira eta eh, pentsaketa eta eta sendako balio du horrek. Be, bai, sendako balio du eleenik eh, eneiduriko erakusten du eta hizkuntzaren eta historiaren aldetik eh, erakusten du jarraipen bat Eta zer izan den, bet, euskera eta literarioa doela e, iruzpa umende, e, eta zer bilakatu den, ze bilakaera, ze bide e, egin duen orain arte. Eta hori biziki, e, bizi, efen, garantzia handikoa da, zenta lehengo izkuntzari buruz zer dakigu. Eta nola eta jabetzen gira hortaz. E, bon, badira, e, batzuetan eta e, eh, sekolako altxorrak atsemaiten direnak, adibidez, eta berrikitan badaliburu bat agertu dena Le Dauphin eta Itxasuntzia buruz, eta hartan, beraz, gutunak eta e, e, mendeko eta Euskaran idatziak, beraz, atsemanak izan dira, baina gehienetan, e, eta ez dakigu, eta nola mintzu ziren orduko jendeak, aldiz badakigu zer idatzi duten, beraz, eh, jarraipen horren, hizkuntzaren jarraipen horren eta aztertzeko, behar dugu atxutoki, eta literatura landu eta literatura aztertu, duda igabe. Mila esker, eh, Jon Kastinabe eta Zorionak. Mila zure.